zangu waislamu aya hii ni moja katika aya zinazowaamrisha waislamu ilmu wasome elimu ya dini yao kwa sababu sio sawa watu wanaojua na wasiojua sio sawa maulama na wajinga sio sawa na ndugu zangu waislamu inatosha kueleza fadhila za ilmu kwamba hakuna hata mtu mmoja anayekubali kuitwa mjinga hakuna mtu mwenye akili ambaye anakubali kuitwa jahil mjinga kila mmoja anataka asifiwe kwa jina la kwamba ni mjuzi anajua hii inatosha kuonesha fadhila za ilmu kuliko jahal ndugu zangu waislamu hutuba iliyopita ilielezea jinsi uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala anavyoamrisha ibada hii ya ilmu ya kisheria wa nususi za Qur'an hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam aqwalu salaf kwamba ni lazima kila muislamu ajue elimu yake hii ya kisheria Sufyan ibn Uyaina rahimahullah يقول العلم بمنزلة الإسلام والجهل بمنزلة الكفر ilmu iko katika daraja ya uislamu na ujinga uko katika daraja ya ukafiri jinsi ambavyo ni mbali kwa mbali baina ya anayejua na asiyejua ni kama daraja ya uislamu na ukafiri kwa ndugu zangu waislamu hizi ni susus zinazotuonesha ulazima wa kusoma elimu hii ya kisheria al-allama al-fawzan al hafidhahullah akielezea maswala ya ilmu amegawanya ilmu kwenye sampuli mbili anasema kwamba kuna sampuli ya kwanza si lazima kila muislamu ajue kuna sampuli ya kwanza ya ilmu sio lazima kila muislamu ajue elimu hizo elimu za kurithisha amekufa mtu ameacha watoto akawacha mke wake akawacha ndugu zake wanarithi vipi sio lazima kila muislamu kujua ilmu hiyo ya faraid kadhalik elimu za kujua ahkamul buyu hukumu za bei miamala mingine mikopo kukodisha wakijua baadhi ya waislamu wengine hawana madhambi ni fardhu kifaya kujua elimu hizo lakini sampuli ya pili ya ilmu anaelezea Sheikh Al-Fauzan hafidhullah qala ma yajibu taallumuhu ala al-a'yan ni elimu ambayo ni lazima kujifundisha kwa kila mtu mwanamume na mwanamke ni lazima ma yajibu taallumuhu ala al-a'yan قال ولا يعذر احد بجهله hapai udhuru mtu yoyote kwa kutojua elimu hiyo wala yu'dharu ahadun bijahli hatapewa udhuru yoyote kwa kutojua elimu hiyo hawezi kwenda kusema ah mimi nilikuwa kazini sikusoma nilikuwa kazini nilikuwa naangalia taarifa za habari ya kuhusu nini wewe mambo ya Ukraine mambo ya, ya Russia ya kuhusu nini ما يجب تعلمه على الأعيان ولا يعذر أحد بجهله أكسم الشيخ الفوزان حفظه الله وهو ما لا يستقيم الدين إلا به ni elimu ambayo dini haiwezi kuwa sawa isipokuwa kwa elimu hiyo hiyo ndiyo ambayo ni lazima kwa kila mtu ma la yastaqimu dinu illa bih akaelezea mifano yake qala مثل الشهادتين مثل الاركان الخمسه للاسلام mfano wa nguzo tano za Uislamu ni lazima kila muislamu ajue nguzo tano za uislamu wa ala rasihinna ashahadatan shahada mbili lazima kila muislamu ajue shahada mbili ajue maana ya shahada mbili sio kutamka peke yake sio kutamka shahada mbili peke yake bali ajue maana ya shahada hizo mbili ajue madhumuni ya shahada hizo mbili ni nini kila muislamu ni lazima ajue shahada mbili maana yake na madhumuni yake ajue sala nguzo ya pili nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu ni sala aijue sala nje ndani ajue masharti ya sala ajue nguzo za sala ajue wajibati sala ajue sunna za sala hakadha lazima kila muislamu kadhalik asiyam walhajj wazakaa kila moja katika nguzo za Uislamu kila Muislamu anawajibika kujua ni lazima wala yu'dharu ahadun bijahli hata pewa udhuru mtu kwa kutojua nguzo hizo za Uislamu tano ndugu zangu waislamu tujue kwamba ashahada ni, ni, ni aqida kujua shahada ni aqida ni msingi wa dini ni msingi wa ibada kwa sababu ndugu zangu waislamu usipojua maana shahadatain usipojua madhumuni ya shahada mbili utapotoshwa kuna maduati wapotoshaji wanapotosha hata shahadataini maana yao na madhumuni yao kwa kama hujasoma vizuri unaweza ukapotoshwa ukenda kinyume na makusudio ya shahada hizi mbili shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah ni lazima kila muislamu ndugu zangu waislamu ndugu zangu waislamu mtu anaswali vipi kumbe hajui nguzo za swala ni zipi hajui wajibati za swala ni zipi anaswali vipi mtu huyo vipi anamwabudu Allah na huku hajui kumwabudu Allah vipi anamwabudu Allah na hamjui Allah ni upi? ndugu zangu waislamu si jambo la rahisi swala si kitu cha rahisi ndugu zangu waislamu maulama wametunga vitabu vidogo na vikubwa kuielezea swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali vipi na kila muislamu anawajibika kuswali swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam sio kuswali kama anavyotaka yeye sallu kama raaitumuni usalli mtume anasema swalini kama mlivyoniona mimi nikisali utaswali vipi kama alivyoswali mtume kama hujasoma fiqhu sala wa hakadha wa hakadha siyam wa hakadha alhajj vipi unakwenda kufanya haji hujui watu wanafanya nini wanasema nini unafuata mkumbo wa watu muislamu muislamu umezaliwa katika uislamu hata kama umesilimu lakini ni muislamu kwa nini husomi ibada utakuwa na udhuru gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hukujua kusali ulikuwa unabahatisha na kubabaisha kwa nini una udhuru gani ndugu zangu waislamu hatuna udhuru la yu'dharu ahadun bijahlihi ndugu zangu waislamu zimewekwa durusi misikitini misikitini zimeweka durusi kwa ajili ya watu wazima wasio na nafasi asubuhi kwenda madrasa naam wanatafuta riziki za halali sawa sawa lakini maghrib baina al-ishaain ni wakati muwafaka wa watu kusoma dini yao wale ambao hawajapata nafasi asubuhi ni wakati muwafaka darasa za, za maghrib na isha hazikuwekewa wanafunzi ndugu zangu waislamu wanafunzi wanasoma asubuhi lakini bahati mbaya baadhi ya waislamu au naweza kusema waislamu wengi hawako tayari kusoma dini yao waislamu wengi nathubutu kusema hivyo waislamu wengi hawako tayari kuisoma dini yao wanajijamba na kujifaharisha kwamba ni waislamu lakini hawako tayari kusoma dini yao wanafanya ibada kwa jahal kwa ujinga wengi katika waislamu na hao wanaohudhuria katika durusi nusu yao wanalala katika durusi naam nusu yao wamelala ukiwaambia baada ya kusali tumesoma nini hajui hatuna ihtimam ndugu zangu waislamu na dini yetu masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim alipofariki mtume saa sallam walikuwa wakisafiri arrihla fi talabil ilm wakisafiri nchi za mbali kwa ajili ya kutafuta ilmu Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu alitoka Madina mpaka Masr wa Uqba ibn Amir radiyallahu anhuma kwa ajili ya hadithi moja aliyoipokea Uqba kwa Mtume swalla sallam hakuna aliyeipokea isipokuwa yeye Abu Ayyub al-Ansari akatoka Madina na usafiri wa ngamia sio ndege hakuna ndege wakati ule usafiri wa ngamia kutoka Madina mpaka Masri kwa hadithi moja sisi tuna ihtimamu na ilmu kweli na dini yetu hatuna ihtimamu ndugu zangu waislamu tunatakiwa tuijue dini yetu tuwe na ihtimamu tutilie umuhimu tuweke mbele ya macho yetu masala haya ya kutafuta ilmu elimu ambayo ni maslahi yetu wenyewe ya kujua vipi tutamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu elimu hii si kwamba mtu anaweza akanunua vitabu akaingia katika internet akasoma mwenyewe la hasha usome mwenyewe usiku kucha huwezi kuelewa yakulu nabii sallam innamal ilmu bitaallum elimu hii ni kwa kufundishwa ufundishwe sio ujisomee mwenyewe hutaelewa kitu utatoka zero ni lazima kufundishwa na ndugu zangu waislamu sio kufundishwa mwalimu yoyote akufundishe la kufundishwa ni kwa wale wanaostahiki wastahiki wa kufundisha watu jamaa as salafiyun wao ndio wastahiki wa kufundisha athar ya ibn sirin fi muqaddimati sahihi muslim inna hadha alilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum elimu hii ni dini waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu si kila mtu tuenda kusoma kwake kuna wengine ni wapotofu wamepotoka haifai kusoma kwao kwa sababu wamepotoka watakupotosheni inna hadha alilma din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum elimu hii ni dini waangalieni wale ambao mnachukua dini yenu Allahu alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislamu kama vile uislamu unavyoamrisha ilmu la kutilia umuhimu jambo la ilmu ya kisheria pia uislamu unatilia umuhimu amal utekelezaji wa ilmu si kusoma peke yake bila amal bila utekelezaji wa ilmu hiyo baada ya ilmu baada ya kusoma ukajua ni wajibu wako al-amal utekelezaji wa ilmu hiyo kwa sababu ndugu zangu waislamu al-ilmu bila utekelezaji haina maana yoyote elimu hiyo kwa sababu matunda ya ilmu na natija ya ilmu ni amal ni utekelezaji wa ilmu lakini alilmu bila amal la yanfa'u shay'a as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim wana maneno mengi kuhimiza jambo la amal utekelezaji wa ilmu yakulu muadh ibn jabal رضي الله عنه تعلموا ما شئتم فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا someni mnavyotaka Allah hawezi kuwapa manufaa kwa ilmu hiyo mpaka mtekeleze taalamu ma shitum falan yanfa'akum Allah bililmi hatta ta'malu Allah hawezi kuwapa manufaa ya ilmu mpaka mtekeleze muwe na amal ya ile ilmu akasema tena Muadh ibn Jabal radiyallahu an as-sahabi al-jalil i'lamu ma shi'tum an ta'lamu falan yu'jirakum Allah hatta ta'malu jueni mnavyojua jueni mnavyotaka kujua Allah hawezi kuwapa hawezi kuwapa thawabu mpaka mtekeleze hayo mlioyajua i'lamu ma shi'tum an ta'lamu falan yu'jirakumullahu hatta ta'malu Allah hawezi kuwapa thawabu kwa ilmu falan yu'jirakumullahu biilmin hatta ta'malu mpaka mwe na amal mtekeleze ilmu yenu Yahya ibn Muadh rahimahullah يقول العلم والعمل قرينان فلا ينفع احدهما الا بصاحبه elimu na amal ni marafiki wawili ilm na amal ni marafiki wawili moja lao halinufaishi isipokuwa kwa mwenzake alilmu la yanfa illa bil amal elimu haifai isipokuwa kwa amal na amal nayo haifai isipokuwa kwa ilmu huwezi ukafanya amal bila ilmu huwezi ukasali na hujui sala huwezi ukafunga hujui saum hujui yanayobatilisha saum ni yapi idhan alilmu wal amalu qarinani fala yanfa'u ahaduhuma illa bisahibi moja lao halimnufaishi mpaka kwa mwenzake idhan alilmu maa alamal amal maa alilm ndugu zangu waislamu hata mwana wa chuoni mtu amesoma amekuwa alim asipofanya amal kwa ilmu yake anakuwa ni jahil mwana wa chuoni amesoma akawa ni mwana wa chuoni anatunga vitabu lakini akiwa hana amal huyo bado ni jahil haiti ni alim الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به hawi ja alim hawezi kuwa alim ni, ni, ni mwana wa chuoni ataendelea alim kuwa ni jahil mpaka atekeleze yale aliyoyasoma la yazalu alalimu jahilan bima alim hatta yaamala bihi fa idha amil kana alima akishatekeleza ilmu yake huyu ndo anakuwa ni alim anaitwa alim arrabbani ndugu zangu waislam kufanya amal baada ya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 vitabu hajui thamani ya tafsir wala tauhid wala fiqh wala lolote ndio hao ambao watu wanasoma lakini hawana amal kwa hiyo kufanya amal ni kujinasua na kujitoa katika sifa hii ya mayahudi waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود man fasada min ubadina fafihi shabahum bin nasara aliyepotea katika wale ambao wamesoma katika sisi huyu anafanana na mayahudi man fasada min ulamaina fafihi shabahum bil yahud man fasada min ubadina fafihi shabahum bin nasara aliyepotea katika wenye kufanya ibada wetu anafanana na manasara kwa sababu manasara wanafanya ibada kwa jali kwa ujinga manasara wamekufuru kwa jahali kwa ujinga wao wa kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kusema kwamba Isa ni mtoto wa Allah au Isa ndiyo Allah jahal yao manasara idhan ndugu zangu waislamu tuzindukeni tusomeni elimu yetu tusije tukafanya na mayahudi tusomeni elimu yetu tusije tukawa tufanya ibada kwa ujinga kama walivyokuwa hawa manasara nasallallahu subhanahu wa ta'ala biasma'il husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين